50 languages. 78 78คำคุณศัพท์หนึ่งวิ व िษณ์เอกผู้หญิงชราหนึ่งคนเอกบุ ब ुีอीร र त ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน एक मोटी औरत ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน एक जिज्ञासु औरत รถใหม่หนึ่งคัน एक नवी गड्डी รถความเร็วสูงหนึ่งคัน एक ज्यादा तेज गड्डी รถนั่งสบายหนึ่งคัน एक आरामदायक गड्डी ชุดเรสสีฟ้าหนึ่งชุดอ एक न ลากระปดาชุดเรสสีแดงหนึ่งชุดอ एक ลाกระปดาชุดเรสสีเขียวหนึ่งชุดอ ए ฮรากระปดากระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ กาลาแบกกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบปูราแบกกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบสเฟดแบกคนใจดีหลายคนจ च ं ग ลโลกคนสุภาพหลายคน นิมรโลก คนน่าสนใจ หลายคน ดิลเชสปโลก เด็กน่ารักพี่อาร์บัจเช่เด็กดื้อตีทบัจเช่เด็กดีบาฮาดูร์บัจเช